Kedy si sem prišla? Neviem, neviem, skrátka som sa tu objavila. A čo bolo predtým, si nepamätám. A rozprávala si sa s ním? Hej, ale iba trošku. Čo je zač? Veď to už vieš. Vieš o ňom všetko. Uvidíš. Naozaj? Uvidíš. A teda, aká je naša úloha? Zjavujeme sa a načúvame. Všetci sú tak trochu zmetení a umúčení, ale ty za nich problémy vyriešiš a dáš im nádej. Keď s prácou skončíš, môžeš ísť. on je trochu čudný. Myslíte si, že by som mohla pracovať pre iného? Nie. Ahoj! Chcela som počkať na to, ale tvoja suseda pani Weisslerová trpí nespavosťou. Stála pred svojim bytom a pozvala ma k sebe, čo bolo veľmi milé. Dobre, už ani slovo. Dobre sme si pokecali o nespavosti. Ja tiež nespávam najlepšie. Ju to trocha deprimuje, ale ja budem rád. Každopádne predstieral som, že som tvoj brat a ona mi dala náhradný kľúč. A vy hneď neodbijete, zavolám policiu. Takto by si sa k priateľovi správať nemal. Nie si môj priateľ. Kurva, fix. Á, video sa čo? Mal by si si vypínať Bluetooth. Dobre, dobre, pozrite sa. Chcete peniaze, vypíše vám šéf. Preboha, takto si nebýval! Za mňa sme boli rozluční. Ľudia si mysleli, že sme bratia, no nie? A keď si veľmi nepriznal, že si gej, stal som pri tebe, zabudol si na to všetko. Kam to dobre, viete? U nás doma sa ti všetci otočili takto. Ale ja som ťa podržal vždy. Aj keď sa mi tvoja životná voľba nepáčila. Dobre, toto bude obľúbenosť, niekým si si ma zmýlil. Nezmýlil. Áno! Prvo všetci som kurva heterák. A teraz do ryti vypadnite z môjho bytu. Nepamätám si, že by som bol k tebe niekedy neslušný, Marko. By som ťa neposlal do ryti som ťa nesúdil, ani som ti nenadával, a teraz sa zdá, že sa chceš z celej tejto situácie vyvliecť. Ako keby si sa už dopredu rozhodol, že nie som dobrý človek, zatiaľ čo v skutočnosti máš. Ja nie som vôbec zlý,